Նրան շատերը ճանաչում եք DJ Վակցինա բեմական անվամբ, իսկ այսօր կծանոթանանք նաև նրան որպես կին ակտիվիստ եւ մայր։ 17-ամյա նպատակասլաց, համառ, աշխատասեր աղջիկը բազում դժվարություններ հաղթահարելով այսօր իր կյանքի 36-րդ տարում հասել է բազում հաջողությունների, ունի երկու բարձրագույն կրթություն՝ բժշկական եւ տնտեսագիտական։ Շարունակում է դիջեյական գործունեությունը, վարում է հանդիսությունների կազմակերպման իր բիզնեսը, բազմաթիվ հաջողված հասարակական ու բարեգործական նախաձեռնությունների հեղինակ է, ինչպես նաեւ շուտով երրորդ անգամ կմայրանա։ Խոսելով Արուսիկ Մկրչյան կնոջ եւ DJ վակցինագերբարի տարբերություններից Արուսիկը նշում է. DJ Vaccina-ն որպես կերպար իրանով մի քիչ ավելի էքստրավագանտ է, ավելի ագրեսիվ է, քան Արուսիկը, որովհետև այն տարիներին պետք էր այդ ագրեսիվությունը եւ էքստրավագանտությունը միաժամանակ լիներ, որպիսի ես փորձեի գոնե ինչ որ չափով իմ տեղը գրավեի եւ նրբությամբ եւ մարդասիրությամբ միայն համբերատարությամբ եւ այն բոլոր հատկարիչներով, որ որ ինչով որոշտված է Արուսիկ Մկրչյանը, բնականաբար դրանով չէր լինի հասնել։ Այստեղ պետք էր ցայ հայտուն, աչքի ընկնող ինչ որ կերպար։ Իհարկե ես այդ կերպարը չեմ հատուկ փորձել ստեղծել, ուղղակի այդ կերպարը մի քիչ երբի քողարկում էր այնուամենայնիվ իմ խոցելիությունը, իմ նրբությունը, իմ այնուամենայնիվ ոչ այդքան ագրեսիվ տեսակը։ Արուսիկն ավելորդ համեստություն չի անում եւ հպարտությամբ շեշտում է, որ իր կյանքի բոլոր հաղթանակներն ինքնուրույն է կերտել։ Իմ ճանապարհը սկսվել է դերահասության այդ տարիներից հստակ որոշումներ եւ նպատակներ իմ արժեվ դնելուց, որից ես երբեք չեմ հրաժարվել եւ պայքարել եմ իմ երազանքների, իմ նպատակների իրականացման համար եւ անցել եմ բավականին լուրջ դժվարությունների միջով։ Այդ դժվարությունները միատեսակ չէին, բազմապրոֆիլ, մեծ դիապազոնով դժվարություններ են եղել։ Հոգեբանական, սոցիալական, ֆինանսական, ամեն իմաստով խնդիրներ միշտ միշտ միշտ եղել են եւ սակայն դրանք չեն եղել այնպիսի խոչընդոտ, որոնց պատճառով ես պատրաստ էի կանգնել։ Արուսիկ Մկրչյանը սովոր է հոսանքին հակառակ գնալ, պայքարն իր կենսակերպն է եւ դրա շնորհիվ տարիներ առաջ հայկական երաժշտարվեստը թնդած առաջին կին դիջեյի հայտնվելով։ Արուսիկը սակայն խոստովանում է, իր պայքարի ճանապարհը պայքար չէր հասարակությանն ինչ որ բան ապացուցելու համար։ Դա ուղակի մի համարձակ աղջնակի երազանքները նպատակ դարձնելու, համառությամբ ու աշխատասիրությամբ դրանց հասնելու ճանապարհ է։ տարբերվող մարդկանց համար միշտ շատ դժվար է եղել։ Ինչպես հիմա, այնպես էլ բոլոր դարերում միշտ տարբերվող մարդիկ նշանակետի տակ են եղել եւ միշտ քննադատվել են, քննարկվել են, բամբազանքի առիթ են եղել եւ այլն։ Եվ ես բացառություն չէի միանշանակ եւ ինչպես նշեցի, որ շատ դժվարություններ եմ անցել, այդ դժվարությունների մեծ մասն էլ նաեւ կապված է եղել հենց այսպիսի մոտեցումների վերաբերմունքի հետ, որի դեմ ես փորձել եմ իմ ձևերով պայքարեմ։ Շատ դեպ դեպքերում ուշադրություն չդարձնեմ, որոշ դեպքերում փորձեմ հասկանալ եւ բացատրել, որ ամեն մեկս իրավունք ունենք լինենք այնպիսին, ինչպիսին մեզ ստեղծել է Աստված կամ բնությունը եւ մենք իրավունք ունենք ինքնադրսեւորվելու այնպես, ինչպես ուզում ենք հիշելով իհարկե որ դա պետքա լինի ոչ ինչ որ մեկի ի վնաս երբ որ դու ապրում ես ինչ որ ուրիշ, ուրիշների գծած կանոններով ավտոմատ ստացվում է որ այդ կյանքը էլ քոնը չի որ դու չես ընտրել այդ կյանքը եւ ես շատ եմ գնահատում ամեն րոպեն ամեն ժամ ամեն օրը հասկանում եմ որ այդ ժամանակը որը որ միակ ռեսուրսն է որը որ ոչ մի ձև չի վերականգնվում պետքա օգտագործես այնպես ինչպես դու ես ուզում Արուսիկ Մկրչյանի հաջողության ուղին իրականում դժվարություններ հաղթահարելու երկար ճանապարհ է, Իր հարցազրույցներից մեկում նա անկեղծանում է. «Ընթամենը 19 տարեկան էր, երբ առողջական խնդիրների հայտ եկան։ Հաջորդող տարիներին ընդունած պրեպարատների կողմնակի ազդեցության հետևանքով բժիշկները նրա մոտ անպտղություն ախտորոշեցին։ Սակայն Արուսիկի համար սա դատավճիռ էր, որին ինքը պատրաստ չէր համակերպվել։ Երկարատև եւ անարցունք բուժումները ոչնչով չէին օգնում»։ Մի օր իր համար անսպասելիորեն իմացավ, որ հղի է, երբ լրատվամիջոցներն ու հանրությունն իմացան, իմացան այս մասին քննադատությունների ու հերյուրանքների տարապ տեղած։ Դա ինձ համար անկարևոր աղմուկ էր, հիշում է Արուսիկը, որթու ծնունդը համարում է իր կյանքի մեծագույն հաղթանակը, որի պատճառով էր նրան Վիկտոր է կոչել, ինչպես ինքն է ասում, որպես հաղթանակ կյանքի, հասարակական կարծրատիպերի եւ բժշկական ախտորոշման նկատմամբ։ Շուտով Արուսիկն ընտանիք է կազմում եւ լույսաշխար բերում երկրորդ որդուն։ 5 տարի համատեղ կյանքից հետո Արուսիկն առանց աշխատանքի, առանց ապագայի հստակ պատկերացումների որոշում է, որ պետք է բաժանվի։ Նա խոստովանում է, որ ամուսնությունը միակ դեպքն էր, երբ իրեն մտահոգել էր հասարակական կարծիքը, առաջին դեպքն էր, երբ թուլացավ ու ընկրկեց, բայց համոզված է, որ նաև վերջինը։ Այս դասը Արուսիկը լավ սերտեց, այսօր արդեն Արուսիկը ոչ թե զոհ է, այլ հաղթող, ընդունակ օգնել ոչ միայն ինքն իրեն, այլև դժվարկացության մեջ հայտնված այլ կանանց ու մայրերի։ Նա կարողացել է կազմել այն ընտանիքը, որի մասին երազել է՝ առողջ սեր, խելացի երեխաներ եւ սպասվող ծննդաբերություն։ Արուսիկ Մկրչյանին խնդրել ենք ծանոթացնել մեզ մամա Արուսիկի հետ։ ժամանակ առ ժամանակ չափից շատ բարի եւ հանդուրժող ընկեր իր երեխաների համար, որոշ դեպքերում որպես տասատու, որոշ դեպքերում որպես հասակակից ճկուն կերպար է Արուսիկ Մկրտչյան մաման, ճկունություն ասելով տարիքից կախված երեխաների բնականաբար այդ հատկանիշները փոխվում են։ Եթե փոքր տարիքի մասն ենք մենք խոսում, լրիվ նորածնային տարիքից սկսած մինչև ենթադրենք 4-5 տարեկանը, բնականաբար խոսում ենք հիպերպատասխանատու Արուսիկ Մկրտչյանի մասին, Դրանից հետո Արուսիկը փոխել է իր ծնողավարման մեթոդիկան եւ ինչպես ինքն է ասում, ֆունկցիոնալ ռոբոտ մամայից վերափոխվել է մամա հոկեբանի։ Իհարկե մինչևետ էլ շատ հմտություններ են պետք նաև հոգեբանական տեսակետից, որ դու գիտելիքի հիման վրա այդ հմտությունները ձևավորես։ Եվ այս պարագայում, օրինակ 4-5 տարեկանից հետո ես սկսեցի ել առավել ժամանակ տրամադրել հոգեբանական տարբեր նյութերին, որտեղ որ նշվում էր թե ինչ է ինչ է գիտակից առողջ ծնողավարումը եւ իհարկե փորձում եմ հետեւել այդ ամեն ինչին Արուսիկ Մկրչյանի հետ խոսել ենք նաև հայ հասարակության մեջ տարածված արատավոր բարքերից եւ թե ինչպես են դրանք երբեմն խաթարում անհատի ու ընտանիքի հարմոնիան։ Առաջին խնդիրը անտարբերությունն է։ Անտարբերությունը ուրիշների հանդեպ, անտարբերությունը սեփական արժեքների հանդեպ, թավաճանությունը սեփական արժեքներին, մեկը մյուսին ինքը իրեն բավականին մեծ տոկոս է կազմում։ Այդ անտարբերությունը, թուլակամությունը, որը բերում է դավաճանության, որը կարող է բերել խափելուն, սեփական շահը չպաշտպանելուն, Արուսիկը կարծում է, որ մեծ մասամբ այս խնդիրները ծնվում են անառողջ ընտանիքներում, անառողջ դաստիարակության հետևանքով որովհետև մարդիկ, ովքեր որ կրում են այդպիսի հատկանիշներ, իրենք չեն կարող կրթեն դաստիարակեն իրենցից շատ տարբերվող մարդկանց։ Սովորաբար ընտանիքում երախան տեսնելով այդ մոդելը ինքը կրկնօրինակելու է հետո եւ շատ հազվադեպ դեպքեր են, երբ երախան ասում է ոչ ես չեմ ուզում իմ ծնողների օրինակով ապրեմ, ես ուզում եմ լրիվ այլ principներով ապրեմ։ Նշված խնդիրների լուծումը Արուսիկ Մկրչյանը տեսնում է հասարակությանը կրթելու մեջ, եւ դա է պատճառը, որ իր հասարակական գործունեության ընթացքում դադարներ չեն եղել։ Նա միշտ հեղինակել եւ կյանքի է կոչել իր ազեկող, կրթող ու դաստիարակող նախաձեռնություններ կրթել ասված դա դպրոցը եւ ինստիտուտը չեն մենակ, դա հերոստատեսությունն է, դա մեդիան է, դա նաեւ ազգային ինչ որ արժեքների հստակեցումն է, գաղափարախոսության հստակեցումն է, որովհետեւ մենք արդեն թե շատ ենք հերվածել այն ամեն ինչից, ինչը որ շատ կարեւոր էր դարեդար եւ մեզ փրկում էր եւ մեզ պահպանում էր որպես ազգ, հիմա մենք ինչ որ շատ բան մոռացել ենք, կորցրել ենք ճանապարհին։ Այսօր է հենց երևում, որ ինչքան կարեւոր էր այդ ամենը ունենալ եւ ստաբիլ պահել Արուսիկը կարծում է, որ ընտանիքը ոչ թե պետք է երեխայի կենտրոն լինի, ինչպես հայկական շատ ընտանիքներում է, որտեղ երեխային տալիս են երխնամք, այդ ուղակի պետք է երեխայամետ լինի, տալով երեխային ինքնուրույնանալու համար անհրաժեշտ հմտություններ եւ սովորեցնելով նրան իր իրավունքներին ու պարտականություններին տեր կանգնել։ Ընտանիքը ամենաառաջին պատասխանատուն է երեխայի կյանքի որակի համար եւ ընդհանրապես երեխայի կյանքի համար եւ բնականաբար այդ գիտակցված ծնողավարումը շատ կարեւոր է։ Ծնողից է գալիս բոլոր այդ դժբախտությունները ու իրավունքի խախտումները երեխայի եւ այստեղ միակ կարծես թե էլի լուծումը գալիս է կրթելը, դաստիարակելը հենց ծնողին։ Ինչ վերաբերում է կանանց իրավունքներին, ապա Արուսիկի կարծիքով շատ հաճախ հենց իրենք կանայք են առաջինը նպաստում իրենց իրավունքների ոտնահարմանը։ Մենք տեսնում ենք ինչպեսի դաժան վերաբերմունք ունի մի կինը մյուսի հանդեպ։ Վերաբերմունքի, մարդկային վերաբերմունքի իմաստով։ Իհարկե տղամարդիկ էլ են շատ անգամ ոտնձգություններ անում կանանց իրավունքների հանդեպ, բայց ցավոք պետք է նշեմ, որ կանայք ընդհանրապես սոլիդար չեն ու չեն պաշտպանում մեկը մյուսին։ Իմ համար այս ինչ որ абսուրդային շատ անհասկանալի իրավիճակ է, ինչու կինը սոլիդարություն չի պահում այլ կնոջ հանդեպ եւ չի պաշտպանում այլ կնոջ իրավունքը, ի նկատի ունենալով, որ այդ իրավունքները նաեւ իրան են վերաբերվելու վաղը մյուսը, եթե դու քննադատում ես ուրիշ կնոջ օրինակ աշխատելը կամ արդարացնում ես նրա ծեծվելը կամ սպանվելը անգամ ամուսնու կողմից, ուրեմն դու ինքդ ավտոմատ ճանապարհ ես հարթում, որ վաղը մյուսօր այդ խնդիրների հետ դու կբախվես։ Արուսիկի անձնական պայքարն այս արատավոր բարքերի դեմ իր սեփական կյանքի փորձն է եւ իր բազմաթիվ նախաձեռնությունները, որոնցից մեկն է Շի Արմենիան է։ Ես նաև ժամանակ եմ հատկացնում կանանց ոգեշնչմանը, այդ իսկ պատճառով բացվել է Շի Արմենիա հարթակը։ Դեռևս այն գործում է միայն Facebook եւ Instagram-ում, բայց զարգանալու է լինելու են տրեյնինգներ, տարբեր հանդիպումներ եւ նաեւ էլի digital տարածքում կլինեն մի քանի ապրանքներ, որոնք առաջարկենք մեր շատ սիրելի հայ կանանց։ Այս պահին պրոյեկտը լրիվ անվճար է։ Մենք իրենց օգնում ենք, ուղղորդում ենք դժվար իրավիճակում գտնվող կանանց նրանց փորձում ենք հնարավորինս օգտակար լինենք, ոչ միայն երբեմն խորհրդով, այլ նաև ռեալ գործով։ Հետագայում ավելի մեծածավալ աշխատանք տանելու համար մենք նաև կներդնենք այդ տրեյնինգների, հանդիպումների բլոկը, որին ծանոթանան այդ ստարտին, հա, եւ կարողանան մասնակցեն բոլոր կանայք, Հասարակության շրջանում բավականին մեծ հնչեղություն է ստացել ի գործ նախաձեռնությունը։ Ծրագրի ընթացքում Արուսիկ Մկրչյանը ժամանակավոր աշխատանքի է անցնում տարբեր կազմակերպություններում եւ ստացած աշխատավարձն ամբողջությամբ ուղղում է Հայաստանի երեխաների առողջության հիմնադրամին։ Նախագիծը բարեգործական էր՝ ի նպաստ առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաներին։ Պրոյեկտի նպատակը գումար հավաքելն էր եւ փոխանցել Հայաստանի երեխաների առողջության հիմնադրամին եւ անցած ի գործի շրջանակում մոտ 400 երեխա ստացավ դեղամիջոցներ այդ հավաքված գումարի շնորհիվ։ Ինչպես արդեն հասկացաք, Արուսիկը անտարբեր չէ երեխաների իրավունքների պաշտպանության հարցերում եւ այս պահին ակտիվ աշխատում է Teens Life պրոյեկտի վրա։ Teens Life հարթակը ստեղծվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ջանքերով եւ ներդրված է խորհրդային մի քանի պետություններում, այդ թվում եւ Հայաստանում, դեռահասներին ոչ ֆորմալ կրթությամբ ապահովելու նպատակով մեծ պատիվ է իմ համար այդ հասարակական սոցիալական ծրագրի ներկայացուցիչներից մեկը լինել Հայաստանում եւ ես ինքս համակարգում եմ սոցիալական հարթակները, միջոցառումների հարթակները, տարբեր կամավորական խմբերի ենք կոորդինացնում եւ բավականին մեծ աշխատանք է տարված այս տարիների ընթացքում արդեն կրթել ենք հազարավոր դեռահասների տարբեր մարզերում եւ նաեւ Երևանում։ Թվային բոլոր հարթակներում YouTube, Facebook, TikTok, Instagram եւ այլն Teens Live-ը ներկայացված է, ինչպես նաեւ ունի կայքեջ, ուստի դեռահասների մամաներ հետևեք եւ հորդորեք ձեր դեռահաս երեխաներին եւս հետևել պրոյեկտին։ Շատ իհարկե մեծ հույս կունենամ, որ ոչ միայն կսահմանափակվենք Հայաստանի մարզերով եւ Երևանով, այլ նաեւ շատ շուտով կունենանք հանդիպումներ նաեւ Արցախում։ Մենք ունենք Արցախից մի քանի կամավոր, կամավորական թիմերը ժամկետով են վերցվում 4-ից 8 ամիս եւ մեծ պարտությամբ կարող եմ ասել, որ Արցախից ունենալով կամավորներ շատ հիացած են եղել, շատ մեծ պարտություն է եղել մեր համար, որ նրանք որոշ դեպքերում հերակա աշխատելով, որոշ դեպքերում ֆիզիկապես ներկա գտնվելով մեր պրոյեկտին ելի շատ մեծ շունչ են հաղորդել եւ ողջույններս այս պահին նրանց Արուսիկ Մկրչյանը նաև եղիր տեղեկացված հասարակական գազམ་ակերպության ղեկավարն է։ Գազམ་ակերպությունը զբաղվում է առողջ ապրելակերպի քարոզով, առողջապահական տարբեր թեմաների շուրջ հանրային իրազեկմամբ, ինչպիսիք են միավ ձիահի, արյան դոնորության կարևորության, ծխախոտի դեմ պայքարի թեմաները երիտասարդացված հասարակական կազմակերպությունը բավականին այս տարիների ընթացքում մեծ պրոգրես ունեցավ եւ հանրային իրազեկման առումով մենք այդ բոլոր նշած կարևոր թեմաներին անդրադարձանք շատ sense լայնածավալ, ինչպես նաեւ 2012 թվականին շատ մեծ աշխատանք տարանք արյան դոնորության քարոզի հետ կապված։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանում մենք ունենք արյան պաշարի կուտակման խնդիր եւ այդ աշխարհը այդքան էլ մեծ չի, որպես պատերազմող երկիր եւ շատ կարեւոր է, որ հասարակ քաղաքացին գիտակցի եւ գնա առանց մտածելու, որ գումար պետք է ստանա դրա համար կամ ինչ որ այլ շահ ակնկալելու, պարզապես իր արյունը նվիրի հետագայում ինչ որ մեկի կյանքը փրկելու համար։ Այդ թեմայով էլ շատ մեծ աշխատանք տարանք։ Այս վերջի տարիներին պարզապես հիմնական երկու ուղությունները դրանք եղել է առողջապելակերպի քարոզը եւ պայքարը վնասակար սովորությունների դեմ եւ միավ ձիախ թեմայով քարոզարշավները տարբեր ասպեկտներին վերաբերվող Արուսիկ Մկրչյանի սոցիալական էջերին հետևողները գիտեն Արցախի ու Արցախցու հանդեպ նրա մեծ սիրո ու հատուկ վերաբերմունքի մասին, 44-օրյա պատերազմի օրերին Արուսիկն իր թիմի հետ անընդհատ տարբեր կամավորական աշխատանքներ էր կազմակերպում ու անձամբ մասնակցում, հատկապես տեղեկատվական ոլորտում տարբեր ինֆորմացիոն արշավների շրջանակներում պատերազմի օրերին խոսել խնդիրների մասին հաստատ ճիշտ չէր լինի, որովհետև պատերազմական իրավիճակում ամենաճիշտը այն է, որ սուս մնաս եւ աջակցես ինչքան կարող ես, բայց այդ օրերից հետո գոնե պետքա մենք շատ հստակ եւ շատ շատ կտրուկ որոշումներ ու քայլեր անենք, ինչը ցավոք չարվեց։ Մեզ միայն մնում է հուսալ, որ այնուամենայնիվ ռացիոնալ մտածող գիտակից հայը հաղթի Արցախն այն ամենակարևոր կետն է, որի համար մենք միշտ պետք է պայքարենք, կարծում է Արուսիկը, իսկ իր եզրափակիչ խոսքում նա իր աջակցությունն է հայտնում Արցախցի մայրերին։ Ես Արցախի մայրերին մաղթում եմ ամրություն, տոկունություն, համբերություն ու ամենակարևորը՝ մի մոռացեք նաև ձեր մասին, ձեր անձի մասին, որովհետև մայրերը առհասարակ նվիրմամբ են ապրում, իրենց կյանքի մստը նվիրումն է իրենց երեխային, իրենց ընտանիքին, իրենց տան հոգսերին։ Եկեք մեկ-մեկ այդ ամեն ինչը մի կողմ դրեք, հիշեք ձեր լավ օրերը, շփտացեք, ձեզ հետևեք, ձեզ խնամեք ու հիշեք, որ ձեր ընտանիքի անդամները թեկուզ ամենադժվար պահերին նայում են ձեզ, նայում են ձեր աչքերին, ինչա գրված այդ աչքերի մեջ։ Փորձեք հնարավորինս շփտակ աչքերով, հոգով, ինչքան էլ որ դժվար է հիմա։ Մայրիկների անկյունում մեր հյուրն էր DJ հասարակական գործիչ ուժեղ կին եւ օրինակելի մայր Արուսիկ Մկրչյանը։ Կհանդիպենք